përdoret edhe me kuptimin fjala shifa përdoret me kuptimin shërim, përdoret edhe me kuptimin ilaç, domethënë ajo gjë me anë të cilës shërohet njeriu. Këtë kuptim kanë treguar dietarët e gjuhës arabe, të cilën e kanë përdorur e kanë përmendur në librat e tyre të gjuhës. Argumenti për këtë emër e kemi nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse ky emër nuk është transmetuar në Kur'an, nuk na është treguar në Kur'an në asnjë ajet kuranor, por është transmetuar në hadithe të sakta të profetit sallallahu alajhi wasallam, është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, se profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkonte te ndonjë smur ose kur ose kur i vinte ndonjë ndonjë i smur i thoshte i lutej dhe i thoshte i lutej Allahut subhanahu wa taala dhe thoshte edhhibil ba'sa rabban nas largoje të keqen o zoti i njerëzve ishfi ente shafi shëro sepse ti je shëruesi la shifa illa shifauk nuk ka shërim përveç shërimit tënd shifa an la yughadiru saqama shëro me atë shërim që nuk le asnjë asnjë lloj sëmundje mbrapa Kuptimi i këtij emri është që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi shërues, i cili i shëron njerëzit nga të gjitha sëmundjet e tyre trupore dhe shpirtërore. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi ai i cili ka në dorë shërimin e njerëzve, sepse vetëm ai i ka krijuar njerëzit. Ai e da e ai subhanahu wa taala e di se çfarë ka nevojë njeriu dhe ku qëndron problemi i njeriut. Prandaj dhe shërimi është vetëm në dorë të tij. Thot Imam al-Halimi, lejohet, thot Imam al-Halimi, lejohet të thuash kur t'i lutesh ja shafi, o shërues, duke iu lutur sepse Allahut subhanahu wa taala njeriu kur t'i lutet me emra, do t'i lutet vetëm me emrat e tij që janë transmetuar në hadithe të sakta. Edhe këtë gjë thot tregon Imam Halimi dhe thot lejohet të thuash ja shafi o shërues, sepse Allahu subhanahu wa taala shëron shëron sëmundjet e shpirtit, sëmundjet e gjoksit të zemrës, siç janë hasedi, urrejtja, e të tjera, edhe shëron gjithashtu edhe sëmundjet e trupit, për të cilat nuk ka askush pushtet për, për shërim përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe askush, askujt nuk mund t'i lutet njeriu me këtë emër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo ishte parathënia në lidhje me këtë emër, ndërsa për sa i përket dobive që përfitojmë prej këtij emri është si vijon. E para gjë është që nuk ka shërues tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo gjë duhet të jetë në zemrën e njeriut, megjithëse çdo njeri në momentet në momentet e thjeshta të jetës së tij, në momentet kur ai nuk ka sprova, këtë gjë e di paktën ai që është besimtar, edhe e mendon këtë lloj gjëje, mirëpo, ajo që është e dobishme është kur njeriu gjindet ngushtë, kur njeriu ka sprova, kur njeriu është duke vuajtur sëmundje, atëherë duhet ta dijë në të vërtetë që shëruesi i vërtetë është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse mjeku me gjithë atë profesionin e tij, me gjithë zanatin e tij, me ilaçet që përdor, me fuqinë e tij nuk ka mundësi të shërojë vetëm nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, "Ishfi ente shafi la shifa illa shifauk." Shëro, o Allah, shëro, dhe kjo është lutje, sepse ti je shëruesi, nuk ka shërim tjetër përveç shërimit tënd. Edhe të njëjtën ide e ka treguar gjithashtu edhe Xhibrili alayhis salam Me emrin e Allahut un un i lutem Allahut që të shërojë ty min kulli shay'in yudhik prej çdo gjëje që ty të mundon o min kulli sharri nafsin aw aynin hasid dhe prej çdo shpirti të keq ose syri hasid i cili ka hased ka smir Allahu yashfik Allahu të shëroftë bismillahi arqik dhe në fund fare e mbyll prapë duke thënë me emrin e Allahut që trupi i tij ishte trupi më i mirë dhe shpirti i tij ishte më më i mirë ndër ndër gjithë shpirtet e tjerë, edhe kurimi ose ilaçi ishte më i miri ilaç sepse ishte me emrin e Allahut subhanahu wa taala, e megjithatë e me gjithë ekzistencën e gjithë këtyre shkaqeve të larta, Xhibril alayhis salam nuk e dedikoi shërimin vetes së vet dhe as fuqisë së tij, por ia ja dedikoi atë Allahut subhanahu wa taala, tha Allahu yashfik. Tha Allahu është ai që të shëron. Domethënë që lutja është prej meje, por shërimi është vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dhe Isa a.s. të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala i kishte dhuruar pushtet, i kishte dhuruar mrekulli që shëronte të smurët, shëronte të verbrit, shëronte ata që ishin me sëmundje lëkure të pashërueshme tek njerëzit, sikurse dhe ringjallte të vdekurit. E gjithë kjo me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Këto mrekulli ia dha Allahu subhanahu wa taala Isa alayhis salam sepse në kohën e tij u përhap u përhap shumë mjekësia. Edhe ngaqë u përhap shumë mjekësia dhe Allahu subhanahu wa taala i dha mrekulli nga i njëjti lloj në të cilin në të cilin kishin përparuar populli i tij që t'i sfidonte ata dhe t'u tregonte që mrekullia e Allahut dhe fuqia e tij është më e madhe se çdo lloj mrekullie. Sikurse në kohën e Musa alayhis salam njerëzit kishin përparuar në magji, dhe Allahu subhanahu wa taala i dha Musa alayhis salam mrekulli që të mposhte magjinë e tyre, ndërsa mrekullinë e profetit sallallahu alaihi wasallam e bëri e bëri absolute në të gjitha aspektet. E bëri shërim për një që është Kurani, domethënë, e bëri shërim për njerëzit nga ana shpirtërore, e bëri shërim për njerëzit nga ana trupore, e bëri atë sistem jete për ta jetuar njerëzit jetën e tyre. Edhe çdo lloj gjë që ka nevojë njeriu e gjen në Kur'an. Edhe e gjen në fenë islame. Ideja është që Isa alayhis salam kishte këto mrekulli dhe thotë megjithëse kishte gjithë këto mrekulli thotë wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhil mauta bi idhnillah. Thotë un i shëroj ata të cilët janë të verbër, i shëroj ata të cilët janë me sëmundje lëkure edhe i ringjall të vdekurit me lejen e Allahut. me lejen e Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ajo që na intereson. Gjithashtu argument tjetër kemi ë historinë e djaloshit që shëronte njerëz në kohën e mbretit që pretendon se se ishte Zot dhe e dini historinë të gjithë, edhe e kemi përmendur në mësimin e mëparshëm, që në fund fare i dogji duke hapur hendeqe. Djaloshit i erdhi ministri i mbretit dhe i tha më shëro edhe do të jap kaq e kaq pasuri. Ishte përgjigjja e djalit që i tha, unë nuk shoroj askënd, ai që shëron është vetëm Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse ti e beson Allahun, i lutem Allahu të të shërojë. Edhe me të vërtetë kështu bëri dhe Allahu subhanahu wa taala e shëroi. Kështu që është gabim shumë i madh vëllezër që njeriu të mendojë ose të thotë që sikur mos ishte filan doktor ose sikur mos ishte filan person nuk do shërohesha. Sepse Allahu subhanahu wa taala është ai që shëron edhe nuk janë ato që e shërojnë ilaçet, edhe as doktorët, prandaj edhe dijetarët, për sa i përket kurimit me ilaçe, thon që nuk është vaxhib të kurohet njeriu me ilaçe, sepse ilaçet në të vërtetë nuk janë shkaqe të prera që e shëron njeriu sikur sikurse është ushqimi që njeriu po e hangri, jeton, po nuk e hangri do vdesi nga buka. Mundet që njeriu të pi ilaç dhe mos shërohet. Prandaj dijet dijetarët kanë thënë që nuk është vaxhib që njeriu të kurohet me ilaçe, por është mustahab. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar për të gjithë dhe do vinë inshallah. Dhe ideja është që në të vërtetë ai që shëron vetëm Allahu subhanahu wa taala, sepse çdo sëmundje, çdo sëmundje është krijim prej krijimit të tij, sepse ai ka krijuar çdo gjë me urtësinë e tij, ka krijuar të keqen dhe të mirën, ka krijuar sëmundjen, ka krijuar edhe shërimin. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton transmeton Imam Muslimi nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu in ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo sëmundje që zbriti ka zbritur edhe shërimin. Mirëpo disa njerëz e dinë, disa nuk e dinë. Gjithashtu thot në një hadith tjetër, të cilin e transmeton po Imam Muslimi nga Xhabir radhiyallahu anhu, li kulli da'in dawa, çdo sëmundje e ka një shërim. fe idha usibe dewa ud da i bera bi idhni Allahi azza wa gjell edhe nëse e qëllon ilaci i duhur mbi sëmundjen e duhur atëherë shërohet me lejen e Allahut subhanu wa ta'ala e kështu e kështu sa e sa njerëz janë shëruar me lejen e Allahut subhanu wa ta'ala mbasi mjekët nuk kanë mundur çfarë të bëjnë atyre njerëzve janë shëruar me lejen e Allahut subhanu wa ta'ala kanë humur shpresën mjekët i kanë thënë mjekët largohuni ikni në shtëpi se nuk kemi çfarë të bëjmë. Edhe raste të tilla kemi shumë dhe unë besoj se të gjithë të gjithë ju do keni nga një rast të tillë që e keni hasur vetë në jetën tuaj, për cilët mjekët kanë thënë nuk bëhet gjë për të. Unë kam raste prej këtyre raste, për shembull është një rast që na ka treguar një vëlla jonë i cili ka ka shpikur domethënë nuk është shpikje por ka bërë një ilaç duke grumbulluar disa hadithe profetike që flasin për ilaçet profetike edhe ka bërë një ilaç me me shtat prej tyre lloj ilaçe megjithëse ilaçet profetike janë të shumta dhe ka bërë një ilaç e nxori në shitje atë ndër të tjerë e blenë shumë njerëz edhe prej tyre e bleu dhe një burrë i cili kishte gocën e vet 9 vjeçare me kancer Normalisht kanceri tek mjekët njihet domethënë që ishte ilaç që është domo sëmundje e pashurueshme. Edhe vajza ishte shtrirë në krevat, nuk lvizte dot, domethënë ishte gjendja e saj shumë e rëndë. Nuk lvizte dot e jo më domethënë që të ngrihej të hante e me radhë. Edhe thotë ia dhamë këtë ilaçin, Mbasi domethënë normalisht te mjekët ishte diçka e pamundur. Ia dhamë këtë ilaçin. Edhe thot me lugën e parë që që hëngri vajza, fill kish një përmisim të çuditshëm. Më mbrapa pastaj mbasi ia dhamë këtë kurë për disa ditë, u shërua plotësisht. Dhe kjo është e çuditshme. Hadithi është domethënë për të folur për këtë gjë ka shumë. Edhe ideja është domethënë që Allahu subhanahu wa taala e shëron njeriun në disa raste ose në shumë raste kur mjekët nuk kanë çfarë të bëjnë më sepse në të vërtetë shërimi vetëm në dorë të Allahut subhanuhu teala dhe jo në dorë të mjekëve. Prandaj thot një poet një vjershë të lezetshme thot thuaj po them po u them kuptimin e vjershës, thuaj të sëmurit masi u shërua Edhe nuk mundën të gjitha llojet e mjekësisë për ta shëruar të kush të shëroi. Gjithashtu thuaj atij të shëndoshit, i cili nuk është i smur, edhe vdes pa pasur asnjë asnjë lloj shkaku. Kush ta solli vdekjen në këtë lloj forme të çuditshme? Gjithashtu thuaj mjekut të cilin e rrëmbejnë duart e vdekjes të shëndosh, jo të smur për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Edhe shëndeti është një mirësi shumë e madhe prej Allahut të madhëruar, prandaj thotë një një një fjalë e urtë që shëndeti është një kuror në kokën e të shëruarve e shikojnë atë vetëm të smurët. Edhe këtë lloj mirësie kaq të madhe që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njerëzve, nëse ata e përdorin për t'iu bindur atij Allahu subhanahu wa taala ua përforcon atë dhe ua shton. Dhe nëse e përdorin për ta kundërshtuar atë Allahu subhanahu wa taala ua heq atë. Prandaj thotë Allahu i madhëruar, "Wala in shakartum la azidannakum." Dhe nëse ju falënderoni, do t'ua shtoj. Edhe ky është rregull prej Allahut subhanahu wa taala, ta ka dhënë Allahu si përkufizim. Që ta kesh parasysh gjithmonë, nëse ti e falënderon Allahun për një mirësi që të ka dhënë Allahu do ta shtojë, dhe nëse ti e mohon atë mirësi Allahu do t'ia heqë bereqetin dhe do do ta zhdukë atë. Kështu që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë shëndetin shkak për të fituar njeriu shpërblimin e Allahut dhe shkak për të fituar dënimin, sikurse edhe smundjen Allahu subhanahu wa taala e ka bërë shkak që njeriu të fitojë shpërblimin e Allahut dhe ka bërë dhe shkak për dënimin e tij. Prandaj kemi disa pika për të treguar në lidhje me smundjen dhe pika e parë është që smundja është mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala për besimtarët. Edhe duhet pasur parasysh po po e kufizojmë themi është është mëshirë për besimtarët. Pse themi për besimtarët? Sepse profeti sallallahu alejhi ue sellem ka thënë që është e çuditshme çështja e besimtarit. Çdo gjë që i bie atij për të është hajër. Nëse i bie ndonjë e mirë, ai falënderon dhe ka merr shpërblim. Dhe nëse i bie ndonjë e keq, ai bën durim dhe merr shpërblim. Edhe kjo gjë është vetëm për besimtarin. Prandaj ke parasysh kur flasim për besimtarin, flasim për këtë lloj besimtari për të cilin ka ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo për atë besimtar i cili tremet me smundjen që i bie ose tremet me sprovën që i bie, edhe është i zemëruar prej Allahut që ja ka dhënë këtë lloj sprove, sepse ky nuk merr asnjë shpërblim për sprovën që ka, por merr vetëm zemërimin. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që Allahu subhanahu wa taala i sprovon rob robrit i sprovon njerëzit edhe kush kënaqet ai ka për të marrë kënaqësinë e Allahut dhe kush zemrohet ka për të marrë zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që sëmundja është mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala për besimtarët. Edhe kjo duket në disa pika. E para është që smundja i fal gjunafet besimtarit. Prandaj thotë transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dhe nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo gjë që i bie besimtarit, çdo lodhje, çdo smundje, çdo stres, çdo mërzi, çdo mundim, aq sa edhe edhe gjemi që i hyn njeriut në trupin e tij, Allahu subhanahu wa taala i fal gjunafet e tij me anë të gjemit dhe gjithë këtyre që përmendëm më parë. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Gjithashtu transmetohet nga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se dhe se ka thënë hyra tek profeti sallallahu alajhi wasallam ndërkohë që ai ishte i smur edhe kishte dhimbje shumë të mëdha. I thashë i dërguar i Allahut ti paske dhime shumë të mëdha. Tha po, unë tha kam dhime sa dy vete prej jush. Kush i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thash, kjo është sepse ti ke dy shpërblime, i tha po, është e vërtet, sepse unë kam dy shpërblime për dhe, dhe, dhe mundi është më i madh për mua, thotë profeti sallallahu Pastaj thot dhe çdo mundim që i bie besimtarit, aq sa dhe gjemi që hyn në këmbë ose diku tjetër, Allahu subhanahu wa taala me anë të kësaj gjëje i fal besimtarit gjunafet e tij, siç bi, siç i siç i lçon pema gjethet e veta. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu smundja për besimtarin është shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam vizitoi një të smur bashkë me Abu Hurairën, i cili kishte dhimbje të shumta. Dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam këtij të smurit, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam po të përgëzoj, sepse Allahu i madhëruar ka thënë zjarri zjarrin tim të xhehenemit, zjarrin tim unë ja hedh robit tim, robit tim besimtar në këtë dynja që të jetë si zëvendësues për zjarrin e xhehenemit në ahiret. Dhe kjo është domethënë një mirësi prej Allahut subhanahu wa taala që njeriu bën disa gjunafe dhe Allahu i madhëruar ia fshin ato gjunafe duke i dhënë disa sëmundje që në këtë dynja, ndërsa mosbesimtari edhe pse mund të ketë shëndet dhe mund të jetë më i më i shëndetshëm në këtë dynja në ahiret i vuan deri në pafundësi dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Një prej dobive të sëmundjes është gjithashtu se Allahu subhanahu wa taala është me të sëmurin dhe kjo është një lloj maije qenia e Allahut me të sëmurin është diçka e veçantë vetëm për të sëmurin që është besimtar dhe është i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj transmetohet që Imran ibn Husayn ka qenë një prej sahabëve dhe thotë hyri një prej tabiinëve dhe vizitoi e vizit për ta vizituar dhe filloi po qante se i erdhi keq për Omar ibn Husajnin që kishte kishin një sëmundje të keqe. Edhe nuk vizit dot nga vendi. E tha, mos u mërzit tha se mua më vin tha dhe më japin selam melaiket tha çdo ditë. Edhe një herë tha përdora kejin, domethënë është kurimi me anë të hekurit të nxehtë, është një lloj kurimi që përdor në në formë shumë të gjerë në vendet arabe dhe njihet sot. Edhe mbase ne e kemi mundsinë në një ditë të flasim sado pak për këtë, se sot për shumë njihet është një mjekësi e veçantë që kurohen shumë më shumë smundje vetëm anë të kësaj që quhet hekuri i nxehtë. Edhe ka mjek për këtë lloj që janë mjekë popullorë, mirëpo profeti sallallahu alajhi wasallam na ka ndaluar nga ky kurimi. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që shërimi është tre gjëra, ka përmendur tre gjëra ndër to ka thënë dhe hekuri i nxehtë, mirëpo unë e kam ndaluar umetin tim nga hekuri i nxehtë. thotë Umar Husajni kur kurova një herë thotë me hekurin e nxehtë nuk më erdhën atë ditë melaiket për të më dhënë selam. E rëndësishme është që Allahu subhanahu wa taala është me të smurin i cili është besimtar dhe bën durim. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Abu Huraira, Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit o biri Ademit. U smura edhe ti nuk më vizitove. Dhe vallahi ky hadith është hadith shumë i madh vëllëzer dhe duhet të jetë nxitje për çdo njërin prej nesh që të vizitojmë vëllezërit tanë musliman, të cilët janë të smur, sepse për këtë lloj gjëje marrim ne shpërblim siç do ta përmendim më mbrapa inshallah, sikurse dhe i qetësohet zemra vëllait ton, edhe arrijmë te kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë Allahu subhanahu wa taala o biri Ademit u sëmura edhe nuk më vizitove. I thotë Biri Ademit o Zot, si do të vizitoj ty kur ti je Zoti i botrave? Dhe i tha Allahu subhanahu wa taala, a nuk e di ti se robi im filani u sëmur dhe ti nuk e vizitove atë? A nuk e di ti se po ta vizitoje ti do më gjeje mua tek ai? Dhe kjo është domethënë ajo që na intereson nga hadithi, a nuk e di ti thotë se ti po ta vizitoje atë do më gjeje mua tek ai? Kur unë sprovoj robin tim me dy të dashurit e tij, kur domethënë i marr dy të dashurit e tij, edhe ai bën durim, unë ia zëvendësoj ato me xhenetin. Edhe dy të dashurit e tij janë sytë e tij. Kur Allahu subhanahu wa taala Edhe ky është një përgëzim për çdo person i cili është i verbër ose jep Allahu subhanahu wa taala verbërinë te dunja dhe bën durim hyn te ky hadith që për të është xheneti. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe El Bejhakiu, është hadith i saktë. Transmetohet nga Ata ibn Abi Rabah se ka thënë, më tha Ibn Abbasi, a dëshiron të shikosh një grua prej banorëve të xhenetit? I tha Ibn Abbasi, Ata ibn Abi Rabahut, a dëshiron të shikosh një grua prej banorëve të xhenetit? I tha po, tha shikoje këtë gruan e zezë e cila erdhi tek profeti sallallahu alajhi wasallam i tha o i dërguar i Allahut un tha rrëzohem në tokë kam kishte një kam një smundje si smundje tokë edhe tha dhe zbulohem nga dridhjet e shumta prandaj lutju Allahut për mua që të më shëroj i tha profeti sallallahu alajhi wasallam nëse dëshiron bëj durim edhe ke xhenetin Por nëse dëshiron unë i lutem Allahut subhanallahu subhanahu wa taala që të të shëroj. I tha atëherë po bëj durim vetëm lutju Allahut që mos zbulohem nëse rrëzohem. Edhe iu lut Allahut profeti sallallahu alajhi wasallam edhe nuk zbulohej më. Hadithin e transmeton imam Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith gjithashtu tregon për vlerën e lartë që ka durimi në smundjen që i jep Allahu subhanahu wa taala besimtarit dhe nëse e mbani mend në emisionin të kaluar kemi treguar gjithashtu një ëndër që e pa një person të cilën ia tregoi dhe Muhamed ibn Sirinit, e tha pash në ëndër sikur pash Allahun subhanahu wa taala dhe edhe më tha Allahu i madhëruar o filan më jep më më më, më thuaj çfarë kërkon prej meje. Edhe i thot o Allah dua të më falësh. I tha kërkon gjë tjetër tha jo. Atëherë tha të kam falur. Edhe shkon te Muhamed ibn Sirini ia tregon kështu kështu i thot Muhamed ibn Sirini të përgëzoj për faljen e Allahut subhanahu wa taala tha vetëm se përgatitu për sprova. Edhe tha u smur tha derisa ka vdekur ka ndejtur i smur. Edhe kjo tregon domthonjë që Allahu subhanahu wa taala kur e do një person e sprovon atë. Kur bën durim, atëherë merr shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, nëse kur nuk bën durim është ai që tha më sipër pastaj. Gjithashtu kemi kemi një pikë tjetër që xheneti është në vizitën e të smurve. Transmetohet nga Aliu radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo musliman që viziton një musliman, bëhet fjalë domthonjë që është i smur, në mëngjes, në mëngjes Bien salavat për të 70000 melaike, derisa të ngryset dhe nëse viziton atë në darkë, bien salavat për të 70000 melaike derisa të gdhihet. Edhe ka në edhe ka dhurat prej Allahut fruta të xhenetit. Domethënë normalisht ku ka fruta të xhenetit, domethënë ka dhe xhenetin. E gjithë kjo dhurat e madhe për atë person i cili viziton një të smur. Dhe kjo tregon se tek Allahu subhanahu wa taala i smuri ka një ka një grad të veçantë. Sikurse dhe ai që e viziton gjithashtu ka një grad të veçantë. Hadithi është i saktë, e transmeton Imam Tirmidhiu. I sëmuri gjithashtu ka arrin një gradë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, ai sa ai personi i cili ka disa sëmundje të veçanta, mund të jetë edhe dëshmor tek Allahu subhanahu wa taala, Prej këtyre sëmundjeve është dhe ajo që quhet at-taun, që mund të jetë murtaj ose diçka tjetër. Por të ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, at-taun shahadatun li kulli muslim, tauni ka thënë është është shahada që domethënë është dëshmi që kush çdo kush kush vdes me këtë sëmundje, ai quhet quhet dëshmor tek Allahu subhanahu wa taala. Çdo musliman. Gjithashtu transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dëshmorët janë pesë. Është ai i cili vdes me smundjen e barkut, me smundjen e barkut domthon që i del bark shumë, edhe kjo vdes, edhe kjo sot njihet me smundjen e kolerës, ose mund të ketë smundje të tjera. Sikurse dietarët kanë thënë në shpjegimin e kësaj el el mabtun, që do thotë me smundjen e barkut, që mund të jetë, mund të vdes jo vetëm nga smundja e daljes, jashtëqitjes shumë, por mund edhe nga smundje të tjera prej barkut gjithashtu. Po qe prej barkut, mund të hyjë te ky lloj hadithi. Dhe kjo domthon shpjegime që kanë dhënë dijetarët, domthon disa lloj shpjegimesh. Gjithashtu ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam i parë është ky person që vdes nga barku, i dytë është ai që vdes nga tauni, i treti është ai që vdes i mbytur, mbytet në në ujë, i katërti është ai i cili vdes duke i rënë rrënojat e një shpie përsipër ose shpia përsipër ose një ndërtesë përsipër, edhe i pesti është i vrari në rrugë të Allahut subhanuhu teala, të gjithë këta janë shuhada tek Allahu i madhëruar, janë dëshmorë. Dhe kjo tregon se çfarë vlerë të lartë ka tek Allahu subhanuhu teala kjo lloj vdekje në këto lloj smundjesh, Edhe gjithë kjo vetëm që njeriu të bëj durim dhe të kënaqet me caktimin e Allahut subhanuhu teala që të arrijë shpërblimin e tij. Në të kundërt, smundja gjithashtu është dënim prej Allahut subhanuhu teala për atë që kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij. Edhe këtu hyn dy grupe njerëzish, hyn mosbesimtarët të cilët janë si kafshët, nuk e njohin Allahun subhanuhu teala, nuk e njohin mirësinë e tij, nuk e njohin sprovën e Allahut subhanuhu teala dhe nuk dinë as të bëjnë durim, edhe grupi i dytë janë ata të cilët domethënë i thon vetes besimtar, por nuk bëjnë durim, por zemrohen nga caktimi që ka dhënë Allahu subhanuhu teala. Edhe këta gjithashtu hyjnë te ky grup. Prandaj transmetohet, prandaj transmetohet nga Abu Bekr radhiyallahu anhu Dhe ky është ajeti i përgjithshëm që thotë kush punon një të keqe do shpërblehet për të. I thotë Abu Bekri profetit sallallahu alajhi wasallam, "O i dërguari i Allahut, çfarë shpërtimi ka për ne? Kur për çdo të keqe që bëjmë ne do shpërblehemi." Domethënë do marrim atë shpërblimin e keq. Nëse bëjmë keq dhe të mirë, nëse bëjmë mirë. Domethënë për çdo gjë të vogël që bën njeriu, do do dënohet për të. U tremb shumë Ebu Bekri, Ebu Bekri radijallahu anhu në ky ajet, në ky ajet i madh, i tha profeti salallahu alejhi ue selem, të faltë Allahu Ebu Bekër, a nuk smuresh, që do me thënë që thotë, a nuk smuresh, a nuk lodhesh, a nuk stresohesh, a nuk të bien ty strese dhe lodhje dhe mundime, i tha po, e tha kjo është ajo me të cilën ju shpërbleheni për shkak të asaj që keni bërë. Kështu që njeriut i bien mundime në këtë jetë, i bien smundje, i bien sprova, halle, strese. Edhe këto janë si shpërblim për gjynahet që ka bërë. Edhe kush kënaqet, atij i fshin Allahu gjynahet, i ngre gradat e larta në xhenet, dhe kush nuk kënaqet, atëherë i për të për, për të është dënim, as nuk i fshin gjynahet, edhe bie më poshtë dhe më poshtë në zjarrin e xhehenemit. Edhe ky është dallimi dhe sekreti i dallimit ndërmjet asaj që quhet sprovë dhe asaj që quhet dënim. Sepse dhe besimtari në disa raste Allahu subhanahu wa taala mund t'i hedhë disa sprova si dënim për të për një gjynah që ka bërë. Mirëpo kur njeriu e pret atë me zemrën e kënaqur ndaj Allahut subhanahu wa taala, kur e pret atë me zemër të hapur, me kënaqësi ndaj asaj që jep Allahu i madhëruar, ja kthen Allahu subhanahu wa taala këtë dënim në shpërblim dhe në të mira. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam thotë çudi është e besimtarit. Sepse çdo njeri bën gjynahe, edhe në disa raste njeriu dhe mund mund mund të pësoj diçka nga gjynahet që ka bërë dhe ai mund ta dijë këtë lloj gjëje. Mirëpo kur njeriu kthehet tek Allahu i madhëruar, i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë Allahu i madhëruar ia shpërblen atij me më të mirin shpërblim. Ideja është që smundja është dënim, sikurse është edhe shpërblim prej Allahut subhanahu wa taala, dhe them dënim është për atë që nuk knaqet me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe prej këtyre, prej këtyre shkaqeve të cilat sjellin këto lloj dënimesh, dënimin e smundjeve është shfaqja e imoralitetit Këtë gjë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Amr, ku thotë edhe çdo popull i cili e shfaq imoralitetin, thot e bën haptazi, thot Allahu do t'u hedhë atyre sëmundje që nuk kanë nuk kanë ekzistuar tek ata që kanë qenë përpara tyre. Hadithi hadithin e transmeton Ibnu Maxhe edhe hadithi është inshallah i saktë. Gjithashtu, një prej shkaqeve bazë që bëhet shkak për të hedhur njeriut smundje si dënim për veprat që ka bërë është edhe lutja që bën ai person i cili i është bërë padrejtësi. Prandaj duhet të ruhet ruhet njeriu prej lutjes së atij që i është bërë padrejtësi dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur e çoi Muadhin në Jemen i tha wattaqi da'wat al-mazlum. I tha ruhu prej lutjes lutjes së atij që i është bërë padrejtësi. Ruhu. Sepse lutja e atij që është bërë padrejtësi nuk ka perde për shkuar tek Allahu subhanahu wa taala, ka rrugën e lirë, shkon direkt tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj transmetohet që një grua pretendoi se Said ibn Zeid ibn Amr ibn Nufail radhiyallahu anhu i kishte marrë asaj një pjesë toke. Dhe Said ibn Zeidi, nëse e keni parasysh, është një prej 10 sahabëve të cilin e ka përgëzuar profeti sallallahu alaihi wasallam me xhenet, gjë që nuk mund ta bënte dot ky sahabi i lartë, i cili të, i cili pretendonte dhe priste që të futesh në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, të merrte atë pjesë tokë që ishte diçka pa vlerë, as nuk e pretendonte njëri që mund ta merrte me veten varr. Edhe atëherë tha Saidi radhiyallahu anhu, "O Allah, nëse kjo grua është gënjeshtare në pretendimin e saj që unë paskam marr kësaj pjes toke, atëherë merre shikimin e saj dhe vrite në tokën e saj." E thot Urwa ibn Zubayr radhiyallahu anhu, thot kjo grua u verbua edhe një herë duke hecur në tokën e saj, ra mu në pus, në pusin e vet dhe, dhe ai pusi ishte varri i saj. Edhe në një transmetim tjetër, hadithi është mutefekun alejhi, në një transmetim tjetër muslimi thot, që njerëzit ta shikonin atë grua thot mbasi u verbua, kërkonte të ecë nëpër mure ngaqë nuk dinte nga të shkonte, edhe thoshte më ra, më ra lutja e Seidit, edhe një herë duke kaluar në një pus, të shpis vetë, ra brenda në të. Dhe kështu Allah subhanu wa ta'ala hakmerret dhe i dënon ata që janë mosbesimtarë, ata që kanë kundërshtuar urdhrin urdhrin e tij, edhe prej këtyre njerëzve që kanë qenë më të njohurit, të cilin e ka dënuar Allah subhanu wa ta'ala me smundje ka qenë Abu Lahabi, la'anahu Allah, të cilin e dënoi Allah subhanu wa ta'ala me smundje pas luftës së Bedrit, i ra në trup edhe iu prish trupi aq sa kur vdiq ose kur ngordhi nuk i afroheshin dot as njerëzit e shtëpisë vet nga era e keqe që i vinte dhe i hidhin ujin nga larg i hidhin ujin nga larg gjithashtu el aswad ibn abd yaghuth një mushrik tjetër i cili tallej me muslimanët dhe me profetin sallallahu alajhi wasallam kur dilnin kur shikonte muslimanët e varfër thoshte këta janë ata mbretërit të cilët do marrin pushtetin e Kisrës, të cilin e kemi përmendur, kemi folur për emrin e Allahut Al-Aziz. Këta janë mbretërit të cilët do marrin pushtetin e Kisrës. Edhe thoshte për profetin sallallahu alajhi wasallam thoshte, "A të foli më njëri thot nga qielli?" Derisa Allahu subhanahu wa taala i hodhi një smundje, smundje në kur doli për jashtë nga një nxehtë i madh, u nxi fytyra dhe i, i ra një smundje në trup, aq sa u qelbi gjithë trupi dhe rridhte nga gjithë trupi i tij rridhte rridhte qelb. Edhe kështu vdiq, Allahu mos e mëshiroftë. Edhe një person tjetër i cili ka ka qenë në kohët të afërta është është ai i cili ka themeluar grupin e Kadianive, Ghulam Ahmed al-Qadiani, i cili është tallur me Allahun subhanahu wa taala me profetët i ka sharë ata, ka përgënjeshtruar Allahun dhe, dhe të dërguarit e tij, Edhe shpërblimi i tij ishte nga si lloji i punës vet. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i hodhi i hodhi këtij njeriu kolerën. Kolera faktikisht po t'i bjerë një besimtar dhe vdes me të ai është dëshmor inshallah. Nëse ai s'është besimtar për të është dënim. Sepse ai nuk e di çfarë i bie, siç e thamë, siç e përmendëm më sipër. Edhe aq sa tregojnë, e kanë treguar nëpër gazeta që ky person kur u smur nuk guxonte të fliste më, nuk fliste dot asnjë fjalë më nga nga dhimbjet e shumta dhe nga kputja e madhe që i ra në trup. E thot aq sa filloi të dilte me ndër jush nevoja edhe nga goja. Fillo filloi t'i dilte nevoja edhe nga goja thot dhe edhe kur vdiq, kur ngordhi, mbaroi duke duke kryer nevojën. Ky është shpërblimi i tij. Kështu Allahu subhanahu wa taala ua shpërblen atyre personave të cilët e kundërshtojnë urdhrat e tij dhe e mohojnë Allahun e madhëruar me smundje që janë dënim për ta. Pika e tretë e temës sotme është që besimtari duhet të kurohet sepse kurimi është prej Allahut subhanahu wa taala, edhe Allahu na ka urdhëruar që ne të kurohemi. Transmetohet nga Usam ibn Ibn Shurejk se ka thënë isha ulur tek profeti sallallahu alajhi wasallam kur i erdhën disa fshatarë dhe i thanë o i dërguari i Allahut a të kurohemi i tha kurohuni o robër të Allahut kurohuni se Allahu subhanahu wa taala për çdo smundje ka vendosur një shërim përveç një smundje të vetme. I thanë kush është kjo? Tha është vjetërimi. Domethënë që njeriu nuk mund të gjejë dot kurrë një ilaç që mos vjetërohet ose mos plaket ose mos vdesi. Kështu që njeriu duhet duhet t'i kërkojë shkaqet të cilat i ka bërë Allahu subhanahu wa taala shkaqe ose të cilat njeriu mendon se janë shkaqe për të arritur shërimin. Dhe kjo është e pëlqyeshme që njeriu ta kryejë atë sepse Shëndeti është mirësi prej Allahut dhe me anë të shëndetit njeriu arrin adhurimin e Allahut dhe kur njeriu është i shëndosh arrin ta adhurojë ta adhurojë dhe të bëjë ato lloj adhurimesh që nuk i bën dot kur është i smur. Por edhe nëse është i smur me durimin e tij arrin shpërblime të cilat mbase nuk i arrin dot kur është i shëruar. Mirëpo duhet pasur parasysh që nuk lejohet që njeriu të kurohet nuk e ka vendosur shërimin tuaj tek ajo që e ka bërë haram për ju. Edhe këto dy hadithe janë shumë të rëndësishme. Nuk janë të rëndësishme vetëm në aspektin fetar, por edhe në aspektin mjekësor, në aspektin që që edhe mjeku i cili është musliman, kur ta dëgjojë këtë lloj hadithi që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që nuk e ka bërë Allahu subhanahu wa taala shërimin tek ajo që ka bërë haram, duhet të largohet nga kjo lloj gjëje, sepse e ka thënë ai i cili nuk flet nga goja e vet, por flet me shpalljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kur themi që flet me shpalljen e Allahut, domethënë që është e vërtet, edhe nuk ka të vërtet mbas saj, sado që të përpiqen mjekët, të zbulojnë sot, nuk mund të zbulojnë dot sot, që pijet alkolike të cilat janë të dëmshme për njeriun dhe janë haram, që ato janë shërim. Edhe le të dalin mjekët sot, edhe në të ardhmen le të na vërtetojnë që filan filan pije alkolike është shërim për filan smundje. Nuk ka mundësi. Sepse ka gjykuar ai ai i cili është sipër shtatë qiejve që gjërat që janë haram nuk janë shërim. Sikurse edhe gjëra të tjera, të cilat janë haram për shembull mishi i derrit ose gjërat e pista, të cilat janë të pista, nuk mund të jenë shërim. Për shembull, përdorin nga nga ana mjekësore, thonë për shembull mjekët që mbase jo të gjithë mjekët ose është diçka që kemi dëgjuar, kupton e përdorin për smundjen e të verdhit që pi urinën tënde se kjo të shëron, mirëpo kjo në vërtetë nuk lejohet në Islam. Nuk lejohet në Islam sepse urina është e pistë. Njeriu duhet të pastrohet prej saj, jo më ta pijë atë. Do të thotë diçka që nuk e pranon, që nuk e pranon natyra e pastër e një muslimani, sikurse edhe nga ana e Islamit është haram, edhe e themi domethënë në mënyrë të sigurt këtë lloj gjëje, megjithëse nuk kemi bërë kërkime mjekësore që nuk ka në të shërim. Edhe le të vijë ta vërtetojë çdokush qoftë që në të ka shërim, sepse këtë gjë e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Kupton edhe ai nuk flet nga goja e vet, por flet atë me shpallje prej Allahut subhanahu wa taala dhe hadithi është i saktë. Hadithet janë të sakta për këtë gjë. Nuk është askush i predispozuar që të shërojë çdo smundje. I vetmi që mund të shërojë nga çdo smundje vetëm Allahu subhanahu wa taala, edhe i vetmi shërim që është shërim efikas vetëm shërimi i tij Prandaj mjeku tek i cili drejtohet njeriu, përpiqet të japë disa ilaçe, përpiqet të të të të japë disa shkaqe të tjera, por nuk ka në vetveten e tij ai një diçka që po ta drejtojë ty ai, atëherë ai të shëron. Domethënë shërim nuk ta jep nga vetvetja, domethënë që ai nuk posedon në veten e vet shërim. ai ka disa njohuri me anë të cilave të drejton te diçka. Dhe kështu e gjithë krijesa, ndërsa Allahu subhanahu wa taala me fuqinë e tij të plot i thot vetëm bëhu dhe ai bëhet. Siç e krijoi njeriun, e bëri atë të saktë, të plot pa smundje, ka fuqi gjithashtu që ta shërojë atë nga çdo smundje. Gjithashtu një aspekt tjetër që tregon që Allahu subhanahu wa taala është vetmi i vetmi që ka këtë cilësi dhe askush tjetër, është që Allahu subhanahu wa taala është i dituri për çdo gjë, ai e di shërimin, e di dhe smundjen. Në një kohë që mjekët sot ka shumë smundje që nuk ia dinë shërimin. edhe kanë pasur edhe do të kenë ai siç kam lexuar në një libër i cili fliste për hixhamën thoshte që mbi 90% smundjeve mbi 90% smundjeve mjekët nuk ua dinë origjinën nga se vijnë mendo tashi për shkak kur bëhet fjalë për një përqindje kaq të madhe që mjekët nuk ua dinë origjinën nga se vijnë a mund të flitet më pas se për shkak që mjeku ka posedon në të vërtetë shërim do në të vërtetë shërim vetëm prej Allahut subhanahu wa taala mjeku është një shkak që duhet duhet marrë ai më udhëzoi është ai i cili më ushqen mua dhe më jep të pi edhe kur kur sëmurem më shëron. Pra na transmetohet që një prej sahabëve hyn në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe gjen një djalosh dhjetëvjeçar. Duke u falur dhe mbasi mbaron faljen ky djalosh, i thotë djalit, "Ti sot ku e ke babain tënd?" I thotë babai im ka vdekur. Po nënën tënde thotë, "Nëna ime thotë ka vdekur." Po mirë thot, hajde thot të të të, të ushqej unë, të të mbaj unë, thot. Të kujdesem unë për ty. E i thot ky djali, thot o xhaxhi, ti po që se unë jam i uritur, a më ushqen dot? Tha të ushqej inshallah. Po që se unë kam nevojë të pi, më jep dot për të pi, tha të jap tha. Po mirë tha, nëse unë tha jam i smur, tha më shëron tha, jo tha s'të shëroj dot tha. Po nëse vjen dita e gjykimit tha, a m'i fal gjynahet tha jo tha. Po nëse un kam një sprovë, a, a ma largon dot ti jo tha. Po atëherë tha më lër për Allahun tha, më lër se vetëm ai do do, do më ndihmoj për çdo gjë mua. E thot dola nga xhamia, e po thosha ia jam mbështetur Allahut, tha më dha mësim një djalosh i vogël dhjetëvjeçar. Pra njeriu do të mbështet vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse shërimi është vetëm në dorë të tij. Për mos u zgjatur shumë, kemi një pikë të tretë këtu që tregon gjithashtu që shërimi i Allahut subhanahu wa taala është i vetmi shërim i cili nuk le pasoja, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, shifaan la yughadiru saqama, që shëro me një shërim që nuk le nga mbrapa asnjë lloj smundje. Dhe kjo është sepse Allahu subhanahu wa taala është i plotfuqishëm për çdo gjë, ndërsa ndërsa mjekët të japin një ilaç dhe ata e dinë vetë që ky ilaç siç ka dobi ka edhe dëme të veta. Bile zbulojnë disa ilaçe, pastaj më mbrapa zbulojnë që këto ilaçe janë ishin janë më të dëmshme për njeriun se sa të dobishme. Edhe për për shembull, për këtë kemi shembull për shembull, se shembullin e antibiotikëve, të cilët mjekët i zbuluan, edhe sot kanë zbuluar që antibiotikët janë të dëmshëm për trupin e njeriut, sepse dobësojnë imunitetin e trupit. Prandaj edhe mua më ka treguar një mjek, një docent, vëlla musliman kosovar tregonte që në Amerikë domthon duan të heqin antibiotikët nga përdorimi i përditshëm, jo të heqin fare, por ashtu sepse ato dëmi i tyre është shumë i madh. Një gjë që ti dëshiron të të kurohesh me to, mirë po ato do të bëjnë imunitetin e trupit dhe të çojnë në një problem më të domthon më të madh, më kryesor. Dhe kjo lloj gjë është provuar tek tek ne vetë, çdo kush prej ne që ka fëmijë dhe ka provuar këto lloj problemesh me me me fëmijët e vet, e ka hasur domethënë që sa herë ti jep ti jep ilaçe antibiotik, e ngjesh me antibiotik fëmijën tënd, pas dy tre javësh detyrohesh pastaj që ta çosh edhe një herë për të vizituar dhe çuditesh vetë pse. Sepse antibiotikët janë ato që çojnë njeriun domethënë në këtë gjë. Nejse kjo është dalje nga tema, po ideja është që ky këto janë ato ilaçet e njerëzve, këto janë ato kurimet e njerëzve ndërsa Allahu subhanahu wa taala kurimi i tij nuk lë asnjë lloj pasojë por e kthen njeriun siç ishte. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur njëri prej sahabëve i ra syu, i doli, i doli kokërdhoku i syrit nga vendi në luftën e Uhudit, me sa më kujtohet, e mori profeti sallallahu alajhi wasallam dhe e ktheu në vend. Pështyu dhe e ktheu në vend. E thotë ky sahabi, këtë syrin që ma ktheu profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ishte më i mirë se syri tjetër. Ishte më i mirë se syri tjetër, sepse e vuri profeti sallallahu alajhi wasallam me dorën e vet, ishte mrekulli prej Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht edhe për dhe, domthonë, smundja është provë, gjithashtu edhe shërimi është provë prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thotë Allahu i madhëruar, wa nablukum bi sharri wal khair fitnatan wa ilayna turja'un. Ne ju provojmë ju me të keqen dhe me të mirën, edhe tek ne do ktheheni. Ju e dini gjithë hadithin që transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ishin tre veta prej beni Israilëve, një prej tyre kishte smundjen në lëkurë, tjetri ishte tjetri ishte qeros, kurse i treti ishte i verbër. Dhe Allahu subhanahu wa taala dëshiron ti ti ti sprovojë këta tre njerëz. Edhe i dërgoi një melek të treve dhe i tha të parit çfarë dëshiron? ose a dëshiron të shërohesh nga sëmundja që ke pësuar që të bien flokët, i tha po dëshiroj ta largoj këtë sëmundje, tha, të për të cilës domethënë njerëzit nuk po më shohin dot me sy. Edhe e shëron Allahu subhanahu wa taala, i thot çfarë pasurie dëshiron? I thot ky dëshiroj dëshiroj deve. Dhe i jep Allahu subhanahu wa taala deve, ai i shton devetë e tij sa bëhen një luginë e madhe me deve. Edhe i thot të dytit çfarë dëshiron? I thot dëshiroj të më shërojë Allahu nga kjo sëmundje e lëkurës, për të cilës do nuk më shohin dot njerëzit me sy. Edhe e shëron e shëron Allahu subhanahu wa taala. I thotë çfarë pasurie do, i thotë dua lopë. Edhe i jep Allahu subhanahu wa taala lopë dhe i shton lopët edhe ai sa bëhen një luginë e madhe me lopë. Dhe i treti i cili ishte i verbër i thotë çfarë dëshiron, i thotë dua dua të shërohem, që të shikoj njerëzit. Edhe e shëron Allahu subhanahu wa taala. ma domethënë dërgon këtë melekun siç e thamë të fare, e shëron Allahu subhanahu wa taala i thotë këtë meleku çfarë pasurie do, do dua dele. Edhe i jep i jep një dele që lind, që pjell shumë. Edhe ai sa i mbushet luginë e madhe plot me dele. Edhe më mbrapa pastaj, pasi kalon njëfarë kohe, u shkon ky meleku në formën e tyre të sëmundjeve që kanë pasur më parë. Edhe i shkon tek i pari, i cili ishte qeros, në formë të varfër dhe i thot: "O robi i Allahut, më jep prej pasurisë së Allahut që të ka dhënë, sepse unë jam një që ka ngelur mes rrugës dhe kam nevojë për pasuri që të shkoj në vendin tim, pak pasuri që të shkoj në vendin tim." Edhe i thot ai, i thot: "Vallahi thot detyrat janë të shumta, nuk kam mundësi me të ndihmu." I thot: "A nuk ke qenë ti thot filani që ke pas filan sëmundje?" I thot: "Dhe të parit dhe të dytit." I thotë i thotë ai jo thotë, unë thotë këtë pasuri kam e kam trashëguar thotë nga nga gjyshët e mi, nuk kam pas sëmundje. Edhe atëherë i thotë ky, nëse ti je gënjeshtar në atë që thua, ta ktheftë Allahu atë që ke pasur. E kthen siç ishin. Ndërsa të tretit kur i thotë meleku që bëhet në formën e tij si i verbër, i thotë lutem më jep prej pasurisë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe kujto sëmundjen tënde që ke pasur, thotë po thotë, falënderimi i takon Allahut që që më shëroi nga sëmundja dhe vetëm prej tij e mora këtë pasuri i thotë merr sa duash prej këtyre se të gjitha janë pasuri e Allahut subhanahu wa taala. Edhe i thotë mbaj pasurinë tënde thotë sepse ju u sprovuat. Ishte sprovë prej Allahut dhe ti thotë u kënaqë më atë më, më u kënaqë dhe Allahu subhanahu wa taala të kënaqë dhe u kënaqë prej teje, ndërsa të tjerët domethënë nuk e nuk e njohën mirësinë prej Allahut dhe harruan mirësinë që u bëri Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu i madhëruar ua ktheu sëmundjen që kishin. Kështu që sikurse edhe sëmundja dhe shëndeti është sprovë për njeriu, prandaj njeriu duhet të dijë ta përdorë atë për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanuhu te ala. Prej shkaqeve që ka bërë Allahu subhanahu teala për shërim. Shkaqet e shërimit janë të shumta. Shkaqet që njohin sot njerëzit janë janë të shumta dhe mjekësia domethënë që njihet sot që është mjekësia moderne, me anë të cilës njerëzit kurohen dhe kërkojnë prej prej saj shërim, Gjithashtu kemi dhe mjekësinë që quhet mjekësia popullore, e cila është e bazuar në praktikë, edhe lloji i tretë i mjekësisë, këto janë tre llojet e mjekësisë domethënë që njihen, është mjekësia mjekësia profetike. Mjekësia moderne është e bazuar në kërkime që bëhen kërkime të domethënë që ju keni parasysh vetë, shumë të imta në lidhje me çështjet e trupit të njeriut e me radhë, Ndërsa mjekësia popullore është e bazuar në praktikë, duke provuar te njëri te tjetri me radhë ilaçet, edhe kur shikojnë që është e dobishme atëherë e japin, ndërsa mjekësia e tretë quhet mjekësi, mjekësia profetike, ajo është e bazuar në shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, edhe ajo është mjekësia më efikase. Për arsye sepse vjen prej Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu i madhëruar është ai që krijoi njeriun dhe e di se çfarë ka nevojë njeriu. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar disa lloje ilaçesh që janë të dobishme për njeriun, që i di njeriu. Dhe unë po u kthehem edhe një herë te ky vllai i nderuar i cili bëri këtë ilaçin e përzier prej 7 lloje 7 lloje ilaçesh profetike, edhe më ka thënë një fjalë që më ka bërë përshtypje, tha sepse ky ka hapur një qendër kërkimesh për ilaçet profetike. Kastile vetëm për të vetëm për këtë gjë. Dhe tha, kam parë tha që çdo sëmundje për të cilën njerëzit kanë gjetur ilaçe dhe për të cilën ka dhënë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam një ilaç, ilaçi profetik ka qenë shumë herë më i dobishëm se ilaçi që kanë dhënë njerëzit e tjerë për ta. Dhe mund të jenë ilaçe domethënë popullore ose ilaçe mjekësore. Ilaçi profetik thotë ka qenë më i dobishëm për ta. Thotë Ibn al-Qayyim, Allahu e mëshiroftë, Kurani është shërim i plotë prej të gjitha sëmundjeve të zemrës dhe të trupit. Shiko, me vëmendje. Prej të gjitha sëmundjeve të zemrës dhe të trupit. Prej të gjitha sëmundjeve të sëmundjeve të dynjasë dhe të ahiretit. Mirëpo, jo çdo personi i jepet sukses që të kurohet me me Kur'anin. Prandaj ka një ka nevojë që ai i cili është sëmurë të di ta përdorë atë, të di ta vendosë atë te, te sëmundja, të ketë besim të vërtetë, edhe pranim të plotë me zemrën e tij dhe besim të fortë, të patundshëm, duke i plotësuar këto kushte thotë atëherë thotë nuk ka mundësi të që sëmundja të ngelë në trupin e njeriut Edhe pse ai vetëm përdor vetëm ajetet kuranore, sepse kjo është thotë Ibn Qayyim, kjo është fjala e Allahut subhanahu wa taala, fjala e Zotit të, të tokës dhe të qiejve. Është fjala, ajo fjalë të cilën po ta zbriste tek malet do t'i çante, dhe po ta zbriste në tokë gjithashtu do bëhej copa copa toka. Prandaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziyye vetë tregon që vajta një herë në Mekë dhe u sëmura, dhe nuk gjeta mjek. Mora ujin e Zemzemit, këndova në të Fatihan dhe e piva me niyet për t'u shëruar, thotë, dhe gjej gjeja në të, gjeta në të shërim të plotë. Edhe fillova pastaj thotë, mbështetesha vetëm te kjo gjë dhe nuk shkoja në asnjë mjek fare thotë. Bile kush më kush më pyeste, e këshilloja që të përdorte vetëm këtë mënyrë. Dhe gjenin në të shërim. Dhe unë po tregoj një rast, të cilin domethënë është rast domethënë konkret, është rast të cilin e kam hasur me një vëlla, është një vëlla jonë i cili jeton në, në Arabi Saudite në Riyadh, është kurues me Kur'an, këndon u këndon të sëmurëve dhe nuk u këndon vetëm të sëmurëve që janë me xhind ose me magji ose me sy, por u këndon të gjithëve. Dhe më ka treguar vetë dy raste dhe e kam pyetur me qëllim që t'ua them njerëzve. Prandaj kam pyetur dhe pyetur në formë të detajuar, edhe më thaj që më çuan në spital, ky spital ishte vetëm për sëmundjet e pashurueshme. Kjo është mustashfë mustashfë të khasusi në Riyadh, vetëm për sëmundjet e pashurueshme. Edhe thotë kam pas dy raste. Një rast ishte një person që ishte me kancer. Pa edhe i këndova, i thashë pse i këndova? Tha po mund të kem kënduar 20 minuta, gjysmë ore, diçka tillë kur an tha. Edhe tha i këndova dy tre herë diçka e tillë dy tre ditë edhe u shëru thotë plotësisht. Kurse një rast tjetër më tregon se ishte një vajzë, ishte e smur tha, ishte vendosur tha gjithë ato aparaturat rreth e qark, edhe i them ça smundje kishte. Edhe më tha çfarë nuk çfarë nuk kishte tha ajo. Çfarë nuk kishte tha. Ajo me zemrën e kishte, me veshkat e kishte, me mëlçinë e kishte, me stomakun, me gjithë smundjet. I kishin hyrë asaj vajzës. Edhe i këndova tha, edhe të asaj këndova, edhe rreth diçka e tillë, tha, rreth çerek ore, 20 minuta, gjysmë ore, tha. Herën e parë, tha. Normalisht, ata prisin nga dita në ditë të vdiste, tha. Edhe marrën telefon të shpisë, më thonë mu, kërko, çfarë të dëshirosh ti, sepse ne kemi parë përmirësim të çuditshëm te vajza. I thashë, nuk dua gjë fare, tha, vetëm të shërohet. Nejse shkova prapë, tha, i këndova dy tre herë të tjera dhe u shëru plotësisht, tha. U shërua. Me anë të Kuranit. Kurani është shërim është shërim për smundjet e shpirtit dhe smundjet e trupit. Por ka nevojë, si të thonë në kemi lozie, ka nevojë. Për kë? Ka nevojë për për ta mbajtur dikush që e ka besimin e fortë. Sikurse dhe shpata, shpata është shumë e fuqishme, por ka nevojë për dorë të fortë ta mbajë. Që të godasi. Kështu që leximi i Kuranit është shërim. Po ju tregoj dhe një rast tjetër, di një rast, i cili ka ndodhur te një njeri, i cili është njeri i afërm im, e çuan ishte fëmijë i vogël, mund të ketë qenë rreth 7-8 vjeç, e çuan në spital me temperaturë të lartë, nuk i ulej temperatura fare. Edhe i thanë mjekët merre në shpi nuk kemi çfarë të bëjmë. Domthonë u dorëzuan mjekët. Domthonë u dorëzuan mjekët nuk kishin çfarë të bënin më. Temperatura ishte mbi 40. Mbi dyzet, po nuk i ulej në asnjë lloj. Me nuk kemi çfarë të bëjmë. Le të vdesi. S'kish gjë të bënin më mjekët. Kjo ishte gjithë ajo që mund të bënin mjekët. Kur shkon në shtëpi, i shkon ndërmend babait të vajzës, e thotë po sikur të vendosim një Kur'an. Megjithëse ai vetë nuk ishte domthonë besim në besimtar, por e ëma ishte besimtar, alhamdulillah. Edhe vendosin surën Bekare. U kalon rreth 10 minuta diçka e tillë thot, goca u ngrit sikur nuk kishte pas gjë fare. Si nuk kishte sikur nuk kishte pasur gjë fare absolutisht. Mbasi nuk mundën mjekët që ta shëronin. E kjo domethënë me të vërtetë domethënë prej çudive të Kuranit. Mënyrat e shërimit, domethënë janë janë disa të cilat ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe unë shpresoj inshallah që herën që vjen në vazhdimin e këtij mësimit, për mos e mbyllur domethënë me kaq, do flasim inshallah për mënyrën e kurimit të syrit. Po, domethënë them që do të flas vetëm për syrin, për arsye sepse është një lloj smundje domethënë që nuk nuk para njihet tek njerëzit, nuk para njihet gjithashtu dhe mënyra mënyrat e kurimit të saj. Edhe është diçka e dobishme që të njihet edhe hadithe që ka përmendur profeti sallallahu alajhi të edhe mënyrat e sakta që duhet ndjek njeriu për për këtë smundje, edhe dëmin e madh që ka kjo smundje tek njerëzit, që njerëzit nuk e dinë fare këtë gjë. Kështu që lutem Allahun inshallah na lehtësoj që herës tjetër të flasim vetëm për këtë gjë. Ndër të tjera prej këtyre shërimeve që ka të na ka treguar Allahu subhanahu wa taala është edhe mjalti. Mjalti ka thënë Allahu subhanahu wa taala, thot yakhruju min butuni ha sharabun, del prej prej barqeve të tyre të bletëve sharab, është një lloj pije, ka quajtur Allahu pije mjaltin. Mukhtalifun alwanuhu, ngjyrat e tij janë të ndryshme. Do thon pije me ngjyra të ndryshme, fihi shifaun lin nas, në të ka shërim për njerëzit. Nuk e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala se çfarë shërim ka për për njerëzit në këtë lloj pije. Allahu alem, por kjo lloj gjë ndryshon nga vendi në vend dhe nga lulet që ha bleta në lule. Sepse disa lloj lulesh janë shërim për disa smundje, disa lule janë shërim për, për disa smundje të tjera. Kështu që Ajo që kam vënë re unë është që më e dobishme është për çdo vend që të hajë nga mjalti i vendit vet, sepse çdo vend ka disa sëmundje, ka vendosur Allahu shërimin, sikurse ka disa bimë që bëjnë dobi në atë vend, nuk bëjnë dobi në vend tjetër. Kështu që çdo lloj mjalti është më i dobishëm në atë vend. Për shembull, nuk nuk mund të thosh unë të marrësh mjaltin në Arabinë Saudite ta përdorësh në Shqipëri dhe të presësh atë lloj rezultati që mund të presh për mjaltin tënd, ose e njëjta gjë mjalti që vjen që është këtu, shkosh ta çosh andej, Sepse ai mjalti që është atje, i cili del prej sidrit, mund të jetë më i dobishëm për ta se sa kemi se sa ky mjalti jon. Për vetë natyrën që është atje, natyrën e vendit që është i thatë, është ë, domethënë është vendi i nxehtë dhe është më i dobishëm ai lloj mjalti se sa ky. Allahu di më mirë. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam thotë në hadithin që transmetohet nga Ibn Abbasi, "Shifau fi thalatha", thotë shërimi është në tre gjëra. E para gjë është hixhamja, a e dinë që hixhami vallahi hixhamja do të ka nevojë gjithashtu për një mësim të veçantë, nuk e di domthon tani çoj Allahu ta bëjmë një mësim për hixhamen, vetëm për t'tregu dobit që ka hixhamja edhe mirësinë e madhe që u ka bërë Allahu besimtarëve me tregimin e këtij lloji domthon kurimi, që është një kurim shumë madhështor, që njerëzit nuk e dinë dhe nuk e kanë idenë, por është shumë shumë shumë i dobishëm. Aq sa kanë arritur, kanë arritur disa vëllezër muslimanë të kurojnë me anë të hixhames, sëmundjet e zemrës, vdekjeprurëse, paralizën dhe kancerin. E jo, domethonë nuk bëhet fjalë pastaj për sëmundje të infeksionet e thjeshta, ndaç në infeksione që mund të jenë në lëkurën e kokës ose të e, sinoziti ose sëmundje të tjera, shumë shumë sëmundje, pa numër ta. Me hixhamja. Domethonë është çudi e vetë hixhamja. Por ne profeti sallallahu alajhi wasallam thotë shërimi është tre gjëra, e para thotë është hixhamja, e dyta është mjalti dhe e treta është domthonë gjë e tretë që me anë të cilës mund të kurohet njeriu është hekur i nxehtë, mirë po thotë unë ndaloj umetit tim hekurin e nxehtë, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe hadithi është i saktë. Gjithashtu prej këtyre gjërave me anë të së cilave mund të shërohet njeriu shkak, të cilën i ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam është është ai ajo lloj si mund ta quajmë degëz ose mund ta quajmë degë më shumë gjuhën shqipe për të cilin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që është shërim prej shtatë smundjeve dhe ka përmendur prej tyre vetëm një kurse të tjerat nuk i ka përmendur në hadith. Dhe kjo quhet al-qust al-hindi dhe al-qust al-bahri, janë dy lloje, dy lloje, al-qust al-hindi dhe al-bahri. Nuk ekziston këtu në Shqipëri, as nuk kam parë. Ekziston vendet arabe dhe shitet domthon me çmim shumë të lirë. Merret dhe përdoret, pasi domthon masi bluhet, bëhet pluhur. Na ka drejtuar profeti sallallahu alajhi wasallam që për e përdoret për ata që kanë kanë gjakderdhje nga hunda, dhe kjo lloj gjë thotë vjen nga një një smundje nga fyti dhe përdoret për, për fëmijët. Dhe është transmetuar që profeti sallallahu alajhi wasallam ka parë një fëmijë që kishte domthon një një dhimbje koke ose të kishte domthon një gjakderdhje nga të dy kështu kështu kështu ka ardhur në hadith dhe i urdhëron gratë thotë që të përdorin këtë kustul hindi quhet Thotë e fut në ujë atë, masi domthon e, e fillon edhe e shpërbën në ujë atë lëndën, atëherë thotë e fut në hund edhe shërohet prej kësaj gjëje. Gjithashtu një një diçka tjetër, një prej shkaqeve të tjera që ka bërë Allahu subhanahu wa taala shërim, është edhe qumështi i lopës dhe qumështi i deves. Për sa i përket qumështit të deves, profeti sallallahu alajhi wasallam ka të, ja ka orientuar qumështin e deves dhe urinën e deves atyre personave që shkuan në Medinë dhe nga natyra e Medinës që është natyrë ashpër në në në kohë, koha që është nxehtë, i drejtoi që të përdorin qumshin edhe urinën e devës sepse u smurën shumë keq. Edhe shkuan edhe i pinë këto, i pinë përziera bashkë dhe u shuruan. Ndërsa për sa i përket qumshit të lopës, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka zbritur ndonjë smundje, vetëm se ka zbritur për të gjithashtu edhe shërimin përveç thot përveç vjetërimit. Thot por përdorni qumshin e lopës sepse ajo ha prej të gjitha pemëve. Hadithin e, e transmeton Tajalisi, Nesai, Ibn Hibani dhe është hadith i saktë. Nga Ibn Mesud radhiyallahu anhu. Gjithashtu ka thënë në një hadith tjetër të saktë profeti sallallahu alaihi wasallam që mishi i lopës është smundje edhe qumshi i saj është shërim. Dhe kjo gjë domethënë është e rëndësishme, dhe po ta shikosh domethënë thot mishi i lopës është smundje dhe qumshi i saj është shërim. Domethënë, nëse dëshiron të hash mish lope, shoqëroje me qumësht që mos të të kapë smundja e mishit, sepse e shëron qumshi. Plus që qumshi gjithashtu është shërim dhe për gjëra të tjera, sepse e ka përmendur profeti në mënyrë të përgjithshme, thotë përdorni qumshin e lopës sepse është shërim prej sëmundjeve sepse lopa ha prej çdo lloj pemësh. Dhe kjo na drejton gjithashtu që bimët, të cilat i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, janë shërim. Vetëm se robi nuk e di se kush mund të jetë dhe qysh se si tek. Gjithashtu një prej gjërave që ndihmon njeriun për t'u shëruar dhe shkak shërimi është dhe uji i zemzemit. Për ujin e zemzemit folëm pak, edhe gjithashtu transmetohet nga profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Tajalisi, Imam Ahmedi, Imam Muslimi, nga Abu Dherr radhiyallahu anhu, e zemzemit dy herë kur ishte 6 vjeç edhe kur do e ngjiste për në Miraj. Gjithashtu dhe një prej një prej shkaqeve që nuk është shumë i njohur tek njerëzit që e ndihmon njeriun për t'u shuruar nga smundjet është sadakaja. Sadakaja ka një ndikim të veçantë në shërimin nga smundjet. Mbase domethënë dikush prej nesh mund të çuditet ç'ne ç'lidhje ka sadakaja me shërimin e smundjeve. Mirëpo, sadakaja sadakaja ka ndikim sepse ti tregohesh i mëshirshëm me krijesat e Allahut subhanuhu teala dhe Allahu tregohet i mëshirshëm me ty. Sadakaja shuan zemrimin e Zotit Edhe për për të të shuar zemrimin e Zotit, zbret mëshirën e Allahut subhanuhu teala, Allahu të shëron. Sikurse mund të ketë disa sëmundje që i kanë ardhur njeriut si dënim për prej gjunave që ka bërë. Dhe sadaka i fshin këto gjunahe, kështu që largohet dhe shkaku për të cilin njeriu është i smur. Prandaj transmetohet nga Abu Umama radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Da'u mardhakum bis-sadaqah." thot kurojini të sëmurët tuaj me sadaka. Këtë hadith e transmeton Abu Sheikh nga Abu Umame radhiyallahu anhu dhe hadithi është i saktë. Së fundi, lutja që mund të bëjë njeriu është lutja që të treguam fillim fare, është e pëlqyeshme që njeriu kur viziton vëllain e vet t'i thotë Allahumme shfihi, Allahumme shfihi, Allahumme shfihi tre herë, Allah shëroje, Allah shëroje, Allah shëroje. Gjithashtu transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë kush viziton një të sëmurë, të cilit nuk i ka ardhur exheli. E thotë i thotë atij shtat herë, Es'alullahu al-adhim, Rabbul arshil adhim an yashfik. i thotë shtat herë i lutem Allahut të madhëruar Zotit të arshit të madh që të të shërojë i thotë shtat herë ka për ta shëruar Allahu subhanahu wa taala prej smundjes tij nëse nuk i ka ardhur exheli do të thotë nëse nuk ka ardhur koha për të vdekur ky njeri atëherë thotë nëse ti e bën këtë lutje te ky njeri Allahu do ta shërojë hadithi është i saktë transmeton Abu Dawud dhe Tirmidhiu edhe me kaq e mbyllim temën për sot për t'i lënë radhën inshallah herës tjetër që do flasim për syrin inshallah në vazhdimin e kësaj teme që po flasim po flisim për çështjen e emrit të Allahut subhanahu wa taala Shafi. Lus Allahun e madhëruar që të na i shërojë zemrat tona nga sëmundjet, sikurse edhe trupat tona gjithashtu. Edhe ne folëm faktikisht për shërimin prej sëmundjeve të trupit, Ndërsa shërimi prej sëmundjeve të zemrës, domethënë është një lloj shërimi që është më i nevojshëm për njerëzit, dhe sëmundjet e zemrës janë më të dëmshme për njerëzit, sepse sëmundjet e trupit e çojnë njeriun në në rastin më të keq deri në vdekje. Ndërsa sëmundjet e zemrës e çojnë njeriun në zjarrin e xhehenemit të përjetshëm. Mirpo, ajo që ne është fakti që ne në temat tona shumicën e tyre po flasim për ato që janë të nevojshme për zemrën e njeriut që ta rregullojë atë, ta lidhë atë sa më shumë me Allahun subhanahu wa taala. Edhe mbase Allahu na e lehtëson në të ardhmen që të caktojmë një të bëjmë një temë të veçantë, të flasim vetëm për sëmundjet e, e zemrës, nuk e di se kur dhe qysh se mund të bëhet, mbase e lehtëson Allahu i madhëruar, sepse është një temë shumë e domosdoshme që ta njohim të gjithë. edhe përfshihet domethënë hyn tek kjo temë për të cilën po flisim sot mirëpo ngaqë domethënë koha është e shkurtër dhe nuk na na mjafton për flasim për të fol për çdo gjë. Se të flasim për sëmundjet e zemrës, mbase do duhet një zinxhir i madh, një zinxhir i madh temash, nuk mjafton dot vetëm një temë ose një një kohë e vetme. E lus Allahun e madhëruar që të na i falë gjynahet tona, të na shërojë nga çdo sëmundje trupore dhe shpirtërore, edhe të na fusi në xhenet të gjithë Allahu ju shpërbleftë me të mira të gjithë.